งค์ที่19การแนะนำให้รู้จักกัน ในการออกงานสังคม หรือเมื่อมีการพบปะสังสรรค์กัน ตามมารยาทจะต้องมีการแนะนำให้รู้จักกัน โดยการแนะนำผู้น้อยต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายแนะนำหรือถูกแนะนำให้รู้จักกับบุคคลต่างๆ ฉะนั้นในชั่วโมงนี้ เราจะเรียนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำในโอกาสต่างๆ การแนะนำให้รู้จักกันในร้านอาหาร That man is looking at you as if he knows you คนคนนั้นมองคุณเรากับว่า เขาจะรู้จักคุณงั้นละ่ะ Which one Where ไหนครับ คนไหน Over there in the gray suit นอนไงคุณ คนแต่งชุดสีเทาน่ะ Oh I see That's Mr Prayun อ๋อ นึกว่าใคร คุณประยูนนั่นเอง I know him well. ผมรู้จักเขาดี Shall we ask him over to join us? เราไปชวนเขามาร่วมวงดีไหมครับ That's a good idea. ดีทีเดียวครับ Prayun, this is Mr. Smith. คุณประยูนนี่คือมิสเตอร์สมิธ Prayun is a government official in the same department as I. คุณประยูนเป็นข้าราชการอยู่กรมเดียวกันกับผม How do you do ยินดีครับ How do you do เช่นเดียวกันครับ Come and join us please เชิญมาร่วมด้วยกันเสียเลยสิคุณ Thank you very much ขอบคุณมากครับ การแนะนำให้รู้จักกับผู้สูงอายุ Mr. Smith may I introduce Mr. Prayun Mr. Smith ครับ ผมขอแนะนำคุณประยูนให้รู้จักกับท่าน Mr. Smith, allow me to introduce Mr. Prayun. Mr. Smith ครับขออนุญาตผมแนะนำคุณประยูนให้รู้จักท่านด้วย Mr. Smith, may I introduce Mr. Sawong? Mr. Smith ครับผมขอแนะนำคุณสวงให้รู้จักท่าน Mr. Sawong is a well-known merchant. คุณสวงเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับ How do you do, Mr. Smith? สวัสดีครับคุณสมิธ How do you do, Mr. Sawong? สวัสดีครับ คุณสวง I'm glad to meet you. ผมยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ Thank you. I'm glad to meet you too. ขอบคุณครับ ผมก็ยินดีเช่นเดียวกัน การแนะนำให้รู้จักกับสุภาพสตรี Miss Jane, let me present Mr. Sawadi. s s Jane ผมขอแนะนำให้คุณสวัสด์ได้รู้จักด้วยครับ Miss Jane May I present Mr. Sawong? Miss Jane ผมขอแนะนำให้คุณได้รู้จักคุณสวง Miss Jane I'd like you to meet Mr. Sawang Miss Jane Mr. ผมใครแนะนำให้คุณรู้จักคุณสวง Miss Judy allow me to present Mr. Suchad Miss Judy to meet Mr. Suchad is a reporter for the Daily News. คุณสุชาติเป็นผู้สื่อข่าวเดลินิวครับ How do you do Mr. Suchat สวัสดีค่ะ คุณสุชาติ How do you do Miss Judy สวัสดีครับ คุณจูดี้ I'm very glad to meet you ผมยินดีมากที่ได้รู้จักคุณ Thank you I'm very glad too ขอบคุณค่ะ ดิฉันก็เช่นเดียวกัน การแนะนำให้รู้จักกันในงาน I'd be glad to meet you tonight ผมดีใจเหลือเกินที่พบคุณคืนนี้ But I'm afraid I wouldn't know anyone at the party. แต่น่ากลัวว่าผมจะไม่รู้จักกับใครเลยในงานนี้ Well, you must come and meet some of my friends. งั้นคุณก็ต้องมารู้จักกับเพื่อนๆของผมบางคนก่อนสิ Do you know Miss Paul Jai over there? คุณรู้จักคุณพอใจที่ยืนอยู่นั่นไหมครับ No, I don't think so. ไม่รู้จักหรอกครับ Come and meet her. มาสิครับ เพื่อรู้จักกับเธอ She's great fun. Many men have praised her. เธอเป็นคนสนุกดี พวกผู้ชายเรายกย่องเธออยู่มาก คุณพอใจ would you like to meet a friend of mine? คุณพอใจครับ ผมขอแนะนำให้รู้จักเพื่อนของผมสักหน่อย This is Mr. Smith and this is Miss Pochai. นี่ครับมิสเตอร์สมิธและนี่คุณพอใจครับ How do you do? ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ How do you do เช่นเดียวกันค่ะ การแนะนำตนเอง Let me introduce myself My name is Banya ขอให้ผมแนะนำตัวเอง ผมชื่อปัญญาครับ Allow me to introduce myself My name is p r e c h a ขออนุญาตให้ผมแนะนำตัวผมด้วย ผมชื่อปรีชาครับ Excuse me I'm Pracha How do you do ขอโทษผมชื่อประชา สบายดีหรือครับ คำตอบรับหลังการแนะนำ How do you do สวัสดีครับ Glad to know you ยินดีที่ได้รู้จักคุณ I'm glad to have met you ผมยินดีที่ได้รู้จักกับคุณ I'm very pleased to meet you ผมยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณ I'm happy to have met you ผมยินดีที่ได้รู้จักคุณ I enjoyed meeting you ผมยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณ ชั่วโมงที่20การสนทนาเรื่องมิตรภาพ จากชั่วโมงที่แล้ว การแนะนำให้รู้จักกัน ซึ่งบางครั้ง เราจะต้องประสบกับการซักถามถึงบุคคลที่แนะนำกัน ในชั่วโมงนี้ จึงเป็นการเพิ่มเติมประโยคสนทนาเรื่องมิตรภาพ เรื่องการรู้จักกัน และบุคคลที่สามซึ่งถูกแนะนำให้รู้จัก การถามถึงเพื่อนที่ถูกแนะนำ Do you know him well? คุณรู้จักเขาดีไหมคะ Yes, I know him well. ครับผมรู้จักเขาดี I know most of the people in his family ผมรู้จักทุกคนในครอบครัวเขาดีทีเดียวครับ How do you like the man I introduced to you yesterday เป็นไงคะ คนที่ดิฉันแนะนำให้คุณรู้จักเมื่อวานนี้ I'm not sure what kind of person he is ผมยังไม่มั่นใจนักเขาเป็นคนอย่างไรครับ Are you acquainted with him? คุณสนิทสนมกับเขาดีหรือครับ Yes, we're next door neighbors. ค่ะ เราเป็นเพื่อนบ้านใกล้กัน การปฏิเสธไม่รู้จัก Do you not know him? คุณไม่รู้จักเขาดอกหรือ No, I don't know him well. ผมไม่รู้จักเขาดีนักหรอกครับ Sorry, I have never heard of him. เสียใจ ผมไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยครับ No, I don't know him at all. มิได้ครับ ผมไม่รู้จักเขาเลย I don't remember having seen him before. ผมจำไม่ได้เลยซ้ำว่าเคยพบเขาที่ไหนมาก่อน I know him slightly. Our friend introduced us. ผมรู้จักเพียงเผินๆเท่านั้น เพื่อนเขาแนะนำให้ครับ I know him by sight but I have never spoken to him ผมรู้จักแต่ตัวเขาครับไม่เคยวิสาสะกันเลย I thought that man was your friend ผมนึกว่าหมอนั่นเป็นเพื่อนคุณเสียอีก Well you could call him a friend จะเรียกว่าเพื่อนก็ได้ครับ I cannot get along with him ผมนิสัยไม่เข้ากับเขาหรอกครับ How did she get to know you? ไปยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับคุณ I met her by accident. ผมพบเธอโดยบังเอิญ She carries herself well. เธอวางตัวดีทีเดียวครับ Don't you know her? คุณไม่รู้จักเธอดอกหรือ Only by name, sir. รู้จักแต่ชื่อเท่านั้นค่ะ We have been living next door to each other for the last two years เราอยู่บ้านติดกันมาสองปีกว่าแล้ว but I'm not acquainted with her แต่ดิฉันไม่สู้จะคุ้นเคยกับเธอดีนักหรอกค่ะ Do you know her คุณรู้จักเธอไหมคะ Not very well ไม่ค่อยสนิทนักหรอกคุณ I've seen her three or four times ผมเคยพบเธอเพียงสามหรือสี่ครั้งเท่านั้น สำนวนผู้ที่เกี่ยวกับคำว่าเพื่อน Do you know him well คุณรู้จักเขาดีหรือครับ Oh yes I know him very well ค่ะ ดิฉันรู้จักเขาดีทีเดียว Quite bosom friends huh เห็นจะสนิทกันมากสินะครับ Well not that close อ๋อ ไม่ถึงกับสนิทนักหรอกค่ะ But I know him fairly well แต่ดิฉันรู้จักเขาในฐานะใกล้ชิดนะ่ะ Does he drop in every day? เขาคงแวะมาหาคุณทุกวันสินะ No it's not quite like that ไม่เสมอไปทุกวันหรอกค่ะ But he's one of our circle of friends แต่เรียกได้ว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของเราค่ะ I see just a nodding acquaintance อ๋อเป็นเพียงเพื่อนที่รู้จักกันเผินๆหรอกหรือ Oh no more than that ไม่ค่ะมากกว่านั้น We're on very good terms. เราคุ้นเคยกันอย่างดีทีเดียว ชั่วโมงที่ 21 การสนทนาในร้านอาหาร การไปรับประทานอาหาร หรือการเลี้ยงรับรองเพื่อนชาวต่างประเทศตามพัตคาร ซึ่งจะต้องมีการสั่งอาหาร เช่น อาหารไทย จีน ฝรั่ง เครื่องดื่ม เป็นต้น และในบางครั้งจะต้องสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ฉะนั้นในชั่วโมงนี้ จะเรียนพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินต่างๆ ซึ่งจะได้นำไปใช้ประกอบการสนทนา ในร้านอาหาร Where would you like to sit, Mr. John? คุณจะเลือกนั่งตรงไหนหรือครับ คุณจอน Over by the window ใกล้หน้าต่างตรงนั้นเป็นไง Yes I think so ครับผมก็ว่าดีเหมือนกัน Then we can watch the people going by in the street เพราะจะได้มองเห็นคนเดินถนนไปมาได้ I'll have the roast beef ผมจะสั่งเนื้ออบนะ What about you Mr Brown แล้วคุณบราวล่ะ จะรับอะไร I'll have the same ผมอยากได้อย่างเดียวกับคุณนั่นแหละ Will you have something to drink คุณจะสั่งอะไรมาดื่มบ้างไหม Yes that would be nice เอาสิครับดีเหมือนกัน Can we get beer here ที่นี่มีเบียร์หรือเปล่าครับ Oh yes มีครับ This is a nice little place ร้านนี้ดูกระทัดรัดเหมาะสม It's quiet and comfortable สงบดีแล้วก็สะดวกดีนะคุณ Yes it's very pleasant ครับเป็นสถานที่รื่นรมมาก And you get a good meal here too แล้วคุณจะได้รับอาหารรสชาติดีเสียด้วย Ah here's our beer and food อ๋อเบียร์กับอาหารพร้อมแล้ว What would you like for dessert คุณจะรับของหวานอะไรหรือครับ I would like ice cream ผมอยากจะได้ไอศครีม การเลือกร้านและสั่งอาหาร Will this place do ร้านนี้เป็นไงครับ This looks all right ร้านนี้ก็ดูเหมาะดีค่ะ I'd rather go here ดิฉันว่าร้านนี้ดีกว่า Does this table suit you โต๊ะนี้เหมาะใจคุณไหมครับ Or do you prefer that corner หรือคุณชอบโต๊ะทางมุมโน้น This'll do. Let's sit here. โต๊ะนี้ดีกว่า นั่งโต๊ะนี้เถอะค่ะ Now, will you have soup or chicken salad? คุณจะรับซุปหรือสลัดไก่ดีครับ I'll have soup. And you? ดิฉันจะรับซุปและคุณล่ะคะ I'll have the same. ผมก็รับอย่างเดียวกับคุณ There's mutton or fish to follow. แล้วก็มีเนื้อแกะหรือปลาที่จะรับต่อ Which is it to be จะรับอะไรหรือครับ I think I'll have fish ดิฉันอยากจะได้ปลาค่ะ What kind of dessert do you have ของหวานมีอะไรบ้างคะ I should like to try a Thai dessert ดิฉันอยากจะชิมของหวานของไทยดูบ้าง Is there any choice มีให้เลือกบ้างไหมคะ Yes, coconut custard or jellied syrup. มีครับมะพร้าวสังขยาแล้วก็วุ้นน้ำเชื่อม Now make up your mind. เอาสิครับคุณตัดสินใจเลือกสั่งเลย. Well then, I'll have coconut custard. ถ้าอย่างนั้นดิฉันเอามะพร้าวสังขยาค่ะ อาหารจีน It would be better to have a seat at that table near the fan. ไปนั่งที่โต๊ะข้างพัดลมนั้นดูท่าจะเหมาะกว่านะคุณ I think it will be nice and cool ผมเข้าใจว่าที่นั่นคงจะเย็นสบายและเหมาะดี Yes please lead the way ค่ะ คุณนำไปสิคะ This restaurant is very popular ร้านนี้เป็นร้านที่มีคนนิยมอยู่มาก And the most appetizing dishes are the Chinese cuisine และอาหารอร่อยที่สุดก็คือจำพวกอาหารจีน Would you like to try it? คุณจะลองดูบ้างไหมครับ What are your special Chinese dishes? อาหารจีนพิเศษที่คุณว่านี่คืออะไรคะ A noodle soup and pork pellet soup. บะหมี่กับเกี๊ยวน้ำสิคุณ Have you ever tried them? คุณเคยลองบ้างหรือยังครับ Not yet. ยังเลยค่ะ Then shall I order for you? งั้นผมจะสั่งให้คุณเลยนะ It all depends on you. แล้วแต่คุณเถอะค่ะ ชั่วโมงที่ 22 อาหารไทยและรายชื่อ ชั่วโมงนี้เป็นเรื่องอาหารไทย ซึ่งต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้ว โปรดสังเกตการสนทนาโต้ตอบต่อไป ประโยคสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร Can you eat Thai food in a restaurant here? คุณทานอาหารไทยในร้านที่นี่ได้ไหมคะ Wouldn't you rather have Western food? หรือคุณอยากจะทานอาหารฝรั่งมากกว่า No, I'd like to learn to eat Thai food. ไม่หรอกครับ ผมอยากลองทานอาหารไทยดูบ้าง What would you like to have now? ตอนนี้คุณนึกอยากทานอะไรบ้างคะ I don't know. Why don't you order for us? ไม่รู้สิคุณสั่งให้เราเถอะครับ Anything you suggest. อะไรก็ได้ที่คุณว่าอร่อย But you know there are some very hot and spicy kinds of Thai food. แต่คุณต้องทราบนะคะว่าอาหารไทยบางอย่างมีรสเผ็ดจัดและก็ร้อนด้วย Yes, I've heard Thai food is very spicy. ครับ ผมได้ยินว่าอาหารไทยเผ็ดจัด but some dishes are not too spicy แต่บางอย่างก็ไม่เผ็ดนักหรอกค่ะ what for instance อย่างเช่นอะไรครับ Gang som That's a kind of soup that has prawns or fishes and vegetables in it แกงส้มเป็นอาหารจำพวกแกงชนิดหนึ่ง มีกุ้งหรือปลาแกงกับผัก but it has a rather sour taste แต่มันมีรสค่อนข้างเปรี้ยวสักหน่อยนะคะ Okay let's have whatever you suggest เอาเถอะครับ เอาอย่างที่คุณแนะนำก็แล้วกัน Do you want to try some Thai curry คุณจะลองแกงเผ็ดไทยบ้างไหมคะ I'll try anything that you suggest อะไรก็ได้ที่คุณแนะผมจะลอง But it's rather hot. Can you eat it? แต่มันค่อนข้างจะเผ็ดนะคะ คุณจะทานได้หรือเปล่า I'm not quite sure but I'd like to try it ผมไม่สู้จะมั่นใจนัก แต่ก็อยากจะลองดู Don't you want to try this soup ลองแกงจืดนี่ดูบ้างไหมคะ What soup แกงจืดอะไรครับ Transparent noodle soup แกงจืดวุ้นเส้นค่ะ What's that on the next table It has a good smell อะไรนะครับที่อยู่บนโต๊ะถัดไป ลิ่นหอมดีจัง It seems to be fried chicken with basil leaves ดูเหมือนจะเป็นไก่ผัดใบกระเพราค่ะ Why don't you try to order ไม่ลองสั่งมาดูบ้างหรือคุณ I don't think it's time for you to start eating hot food like that yet ดิฉันคิดว่าคุณยังไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยอาหารเผ็ดๆแบบนั้นก่อน There are still some other dishes that are not too hot ยังมีอาหารชนิดอื่น ๆอีกที่ไม่ค่อยมีรสเผ็ดจัดนัก Now we're going to have noodle soup ตอนนี้เราจะมีแกงจืดวุ้นเส้น Meat curry and แกงส้ม Anything else แกงเนื้อ แกงส้ม แล้วอะไรอีกไหมคะ Chicken giblets stewed with ginger Is that okay เครื่องในไก่ผัดขิงเป็นไงคะ Yes that's fine ครับดีแล้ว อาหารไทยบ้านคนไทย Will you show me a good restaurant? คุณช่วยพาผมไปที่พัตการดีๆหน่อยเถอะ With pleasure. ยินดีค่ะ I would like to suggest that you try the Thai food. ดิฉันอยากจะแนะนำให้คุณลองอาหารไทยดูบ้าง Although it's not as well known as its rivals. ถึงแม้ว่าอาหารไทยจะไม่มีชื่อเสียงเทียบกับข้าวอื่น What is the principal Thai dish? อาหารไทยส่วนใหญ่คืออะไรหรือครับ We have a lot of curry but it's rather hot เรามีจำพวกแกงเผ็ดหลายอย่าง แต่ค่อนข้างจะเผ็ดสักหน่อย such as meat curry and chicken curry อย่างเช่น แกงเนื้อและแกงไก่ Do you like Western food? คุณชอบทานอาหารฝรั่งไหมคะ Sometimes but not always เป็นบางมื้อครับไม่เสมอไป I like certain dishes but I don't like lamb ผมชอบอาหารบางอย่างแต่ไม่ชอบเนื้อแกะนัก How about English food อาหารอังกฤษของเราเป็นไงครับ Frankly I think I like some dishes พูดตามความจริงแล้วดิฉันคิดว่ามีบางอย่างที่ถูกปากดิฉัน Most of all, I like your national dish. ทั้งหมดดิฉันชอบอาหารประจำชาติของคุณอย่างเดียวเท่านั้นเอง That's the roast beef and Yorkshire pudding. นั่นก็คือเนื้ออบและแป้งทอดจากยอร์กเชียร์ Thai food is very much like Chinese food, isn't it? อาหารไทยรสคล้ายกับอาหารจีนมากนะครับ Not quite, sir. Thai food is hotter and stronger in taste. ก็ไม่เชิงนักหรอกค่ะอาหารไทยรสเผ็ดและจัดกว่ามาก You seem to like it rather hot and sour, don't you? คุณถ้าจะชอบรสค่อนข้างเผ็ดและเปรี้ยวมากนะครับ That's right. It makes my mouth water when we talk about it. ใช่ค่ะ มันทำให้ดิฉันน้ำลายสอทีเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้23 อาหารและเครื่องดื่ม ชั่วโมงนี้เป็นรายชื่ออาหาร และเครื่องดื่มต่อจากชั่วโมงที่ 22 ซึ่งคำดังกล่าวนักศึกษาควรจดจำเพื่อนำไปใช้ประกอบการผูกประโยคสนทนาต่อไป รายชื่ออาหารและเครื่องดื่ม menu บัญชีรายชื่ออาหาร bread ขนมปัง biscuit ขนมปังแผ่น ขนมปังกรอบ toast ขนมปังปิ้ง loaf ขนมปังก้อน butter เนยเหลว milk น้ำนม นม cake ขนมเค้ก cheese เนยแข็ง cream หัวนม beverage เครื่องดื่ม beer beer brandy brandy cocoa cocoa coffee กาแฟ black coffee กาแฟดำ coffee with milk กาแฟใส่นม soda water น้ำโซดา wine เหล้าอางุ่น lemonade น้ำมเม็ด tea น้ำชา jam แยมผลไม้กวน sauce น้ำซอส fish sauce น้ำปลา curry แกงกะหรี่ egg ไข่ omelette ไข่ทอด ไข่เจียว fried egg ข่ดาว hard boiled egg ไข่ต้ม soft boiled egg ไข่ลวก dried fish ปลาแห้ง flour แป้งสาลี meal อาหาร lunch อาหารกลางวัน fried rice ข้าวผัด tiffin อาหารว่าง supper อาหารว่าง อาหารเย็น meat เนื้อสด ชั่วโมงที่ยี่สิบี่ ผลไม้และผัก ชั่วโมงนี้ เป็นคำศัพท์ ผลไม้และผักต่างๆ ซึ่งนักศึกษาควรจำไว้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการผูกประโยคในการสนทนาต่อไป รายชื่อผลไม้และผักต่างๆ Bale fruit มะตูม Bean ถั่ว Bullock's heart น้อยนง Cantaloupe แตงโมลาย carambola มะเฟือง cassava มันสำปะหลัง chili พริก coconut มะพร้าว custard apple น้อยหนา egg apple มะเขือ fig มะเดือ่อ garcinia มะดัน ginger ขิง grape ผลองุ่น guava ฝรั่ง jackfruit ขนุน p e r s i m m o n ลูกพลับ ตะโก lettuce ผักกาดหอม litchi ลิ้นจี mango มะม่วง Marian plum มะปราง Nesberry ละมุดฝรั่ง onion หัวหอม papaya มะละกอ ชั่วโมงที่ยี่สิบห้า เครื่องหุงต้มและภาชนะ สับสำคัญในชั่วโมงนี้ นักศึกษาควรจำไว้ เพื่อใช้ผูกประโยคในการสนทนาต่อไป basin ชาม canister ทำชากระป๋องใส่กาแฟ coffee pot กาชงกาแฟ corkscrew ที่เปิดจุกขวด cup ถ้วย dish จานข้าว dish cover ฝาชี ฝาครอบ filter หม้อหรือเครื่องกรองน้ำ fork ซ่อม glass ถ้วยแก้ว tumbler ถ้วยแก้ว jar โอ่งไหตุ่ม jug เหยือกน้ำ kettle กาต้มน้ำ knife มีด can opener ที่เปิดเครื่องกระป๋อง ladle ทัพพี teapot กา น้ำชา ป้านชา lid ฝาปิดภาชนะ mat เสือ mortar ครก oven เตาอบ pail ถังหูหิ้ว pestle สาก plate จานข้าวก้นลึก